Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP at ng himpilang ito. aking lupang sinilangan tahanan ng aking lahi. Kinupot ko ako at tinutulungan maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod aking buhay Pangarap, pagsisikap sa bansa Ito ang DBS Delta Broadcasting System W, X, I, himpilan ng mabuting balita. Himpilan pinagpala. Ang oras ay isang minuto bago sumapit ang ika ikaanim ng umaga at antabayanan po natin ang programang Daily Bread Thursday Morning Edition. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria. At siya ay naging nilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ang Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kapumamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Naganap naman sa akin ayon sa ligaw. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Anak ng Diyos, Panginoon kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amin. At ang verbo ay nagkatawang tao. At nakasamayan sa atin. Abang Ginoong Maria, nagpupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat ang hinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon na kami Diyos, katuloyan mo na ang mga kaluluwa na iyong mahal na grasya at kaya ng dahilan sa pamamagitan ng anghel ay kanatilaan namin ang pagkatawang tao ni Kristo na mo. Kapagdaanan sa mga infeksyon at pagkamatay niya sa Diyos. Kapagdaanan mo kami ng kanyang pagkabuhay na matuloy sa kalwalhatian ng langit. Sa pamamagitan kayo ni Kristo ang Panginoon namin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Allah, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. nalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Mapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, kawang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanlibong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdala. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahama at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel silang susubaybay kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilanli. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't kagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ibinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila. At ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan, may likha ng langit at lupa, El Shaddai ang iyong pangalan. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sa mga oras na ito, sa bagong buhay at bagong bukang liwayway na iyong kaloob sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa patuloy mong biyaya na ipinagkaloob at ipagkakaloob sa amin sa buong araw. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy kaming gabayan sa pamamagitan ng iyong banal na salita, magbigay sa amin ng tanglaw sa bawat hakbang, desisyon at gawain na aming gagampanan sa araw na ito. Hayaan mo, Panginoon, na gayon nga kasihan ng iyong kapangyarihan ng pagpapahayag ng iyong mabuting balita mangusap ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng iyong mga lingkod abutin ng bawat isa sa pamamagitan ng himpilang ito. Nananalig kami, Panginoon, ang pagpapala mo ay ginagawad at ipinagkakaloob. Sa ngalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory. hallelujah, into the sinner's Diyos, purihin ang Panginoon. Pagbati po ng isang mabiyaya at pinagpalang umaga ng Huwebes. Ayan, para po sa programang Daily Bread Thursday Morning Edition. At inyo po mga kasama, inyo po mga kapatid, Brother Dennis Frias po at kasama po natin. At ang inyo rin pong mga kasama kapatid, ka-prayer partner, Brother Angelo Macario. Ayan, at kasama natin sa ating technical side si Brother Nonoy Dalagan Good morning po sa lahat ng mga listeners ng ating pong himpilan, Amen. ang himpilang pinagpala, ang himpilan ng mabuting balita. Good morning po. At siyempre sa mga nakikinig via the internet sa YouTube at Facebook, kami po ay nagpapaabot ng pagbati at siyempre uh, ah, good morning din sa ating servant leader, ating pong punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde at sa kanilang buong sambayan. At good morning, Brother Angelo. Good morning po muli, Brother Dennis. Salamat sa Diyos at mm. uh, nagkasama po tayo muli. Ayan. At syempre, Uh, tayo po ay sama-samang magninilay minsan pa ng Ebanghelyo para sa araw na ito at patuloy naman ang pagtuturo patungkol po sa mga talinhaga dito po sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ayan. So, atin pong pakinggan ang nilalaman po nito sa Matthew chapter 13, ang verse po ay verse 47 hanggang verse 53. At ganito po ang nasasaad po dito. It says, Also, the kingdom of heaven is like, is like this. Some fishermen throw their net out in the lake and catch all kinds of fish. When the net is full, they pull it off to shore and sit down and divide the fish. The good ones go into the buckets, and the worthless ones are thrown away. It will be like this at the end of the age. The angels will go out and gather up the, the evil people from among the good and will throw them into the fiery furnace where they will cry and gnash their teeth. Do you understand these things? Jesus asked them. Yes, they answered. And so he replied, This means then that every teacher of the law who becomes a disciple in the kingdom of heaven is like a homeowner who takes new and old things out of his storage room. And when Jesus finished telling these parables, he left that place. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. At ang uh, ayon po sa wikang Filipino, ito ang sinasabi. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihahagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy magnanangis sila at magngangalit ang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, Kaya nga, ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kaniyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ayan, uli magandang umaga, Brother Angelo. Good morning po. Talagang pagdating sa mga talinhaga, kinakailangan masusi mo itong hihimayin ano? at Amen. uunawain. Ano ba ang ibig sabihin nito? mm Ang sabi nila o merong mga nagsasabi na ang mga parables daw ay earthly messages with heavenly meaning. mm Yung mga mensaheng makalupa pero ang kahulugan ay makalangit. No? Kaya nga gumagamit ng mga talinhaga ang Panginoon dahil ayon din sa hula o doon sinatawag na prophecy that he will speak in parables. No? Mm. Kaya kahit na yung mga eskriba na kung saan ay dalubhasa sa kautusan, maging ang mga tagapagturo, no? eh makikita natin na medyo nahirapang unawain itong hmm. pamamaraan ng Panginoon ng pagtuturo, 'di ba? Kasi alam naman natin na uh, pwede namang direktang ituro kung hmm. ano yung gustong sabihin. Kaya nga lang, ito yung pamamaraan na kung saan talagang, Brother Angelo, mag-iisip ka talaga. Mm. Ano ba yung gusto mong sabihin? Mm. Kasi meron ding uh, sinasabi nga, yung katulad sa atin, mga Pilipino, meron tayong tinatawag na mga salawikain. Opo. Sa mga Hebreo naman, may tinatawag na Hebreism mm. na ganoon din ang katulad. Ano? Mm. Uh, kaya, mainam na uh, pagnilayan po natin 'to mga kapatid para malaman natin kung ano din yung biyaya na meron ito para sa atin. Amen. mm At uh, ang pagtuturo po ng Panginoon ay sa pangkalahatan, talinghaga ang kaniyang binabanggit. Mm-hmm. Uh, subalit uh, pagkatapos ng kaniyang public proclamation mm-hmm. ay pinapaliwanag niya sa kaniyang mga alagad. Amen. At uh, bakit kaya ganun ano? May mga <laughs> nagsasabi na uh, mismo ang Panginoon sapagkat inilihim ito sa marurunong ng mm-hmm. uh, ang, ang kaalaman na ito. So isang banda ay uh, sabi ng ibang mga biblical scholar, ganun daw talaga yung pamamaraan ng mga ng mga rabbi ano. Mm-hmm. Or yung tinatawag na sages o yung mga mm-hmm. sa iba't ibang kultura may mga may mga parang tinatawag na elder or sages mm-hmm. na pag nangungusap sila yung matalinghaga, haga, ah, mataling parang mapag-iisip ka parang yung uh, si Lino. Oo, yun na nasa isip ko eh. si Tatalino. <laughs> si eh. Tatalino. Magtatanong ka tapos matalinhaga yung sagot ni Tatalino. <laughs> Oo, tama nga yun ano, talagang dito mo makikita din yung lawak ng ano eh, ng yeah, karunungan o kaalaman. At at dito nga ang pinaka central ano nito nung mga parables or yung mga metaphors kasi pag sinabi mong katulad, ibig sabihin ito ay metaphoric, eh, di ba? Opo. Mm. So ang binibigyang pansin ng Panginoon dito is ano yung katulad ng paghahari ng Diyos. Amen. Ano? Mm. Kasi pag English ginamit mo kingdom of God eh. Opo. Ano, what is the mm. kingdom of God like? Kaya minsan may Kingdom of Heaven, minsan no, Kingdom of God, mm, no? Mm. Pero pag sinabi mo kasing Tagalog, mas expressive siya eh. Yung Amen. paghahari. Amen. Yung paghahari ng Diyos. Hindi yung kaharian ng Diyos, Opo, kundi yung paghahari. paghahari. Mm. So dito ay dalawa ito, no? Katulad ng mga nakaraan, marami rin mga talinhaging binahagi. At ang unang bahagi nito ng ebanghelyo ngayon ay tulad sa malaking lambat. Opo. Sabi ng Panginoon na ang ang paghahari ng Diyos ay katulad ng malaking lambat na inihagis. No? At pagkatapos ay nakahuli ng maraming isda. At itong isda na ito na nahuli ay eh, iba-iba. So, kinakailangan ito katulad ng mga mangingisda o yung mga nakakaalam patungkol dito, eh talagang hindi naman lahat 'yan kinukuha eh. So, mm. pinipili nila yung mm-hmm. yung pwede na mabenta o magandang uri. At kapag hindi naman talaga, eh minsan ibinabalik 'yan eh, mm. 'di ba? Ibinabalik dun sa ano kasi nga hindi naman din ito mapapakinabangan. At sa ganitong paraan, itinulad ng Panginoon ang paghahari ng Diyos. Amen. Mm-hmm. At uh, balikan ko rin po Brother Dennis yung binanggit po ninyo na inihahalin tulad sa paghahari ng Diyos. Sapagkat isa rin sa mga purpose why Jesus is using parables when he was talking about the kingdom of God mm-hmm. because uh, no words can really contain what the kingdom of God is all about. Mm-hmm. No? Yung kulang, uh, this is the word of God, yung salita ng Diyos, the word of God in human language. Mm-hmm. But remember that human language is insufficient yes. to really describe the uh, great reality of what it means to be mm-hmm. part of the kingdom of God or mm-hmm. what it is uh, what the kingdom of God is all about. So, uh, inihahalin tulad ng Panginoon sa mga payak na bagay dito sa lupa, mm-hmm. pang-araw-araw nating nakikita, pang-araw-araw nating nagagamit. Subalit, gayon nga ho tulad ng inyong binanggit, merong ipinupunto at tulad ho ng ipinunto ng ating Panginoon sa kanyang paghahalin tulad, ito ay uh, lambat na kung saan ay uh, walang pinipili, walang discrimination. Mm-hmm. When it comes to, hindi yung discrimination na paninira. Oh. hindi dinidiscriminate yung pagkuha. No? mm After Iris- all, irrespective. Oh, irrespective kung mm anong uri ng isda, kung konserba o, o hindi. Uh, basta lahat. At saka na lang sa bandang dulo, inihihiwalay. Inihiwalay. mm So parang uh, kaugnay din ito ng ng paghahasik. Bakit nga ba inihahasik, hindi na lang itinatanim ng isa-isa. The idea of the, the kingdom of God is broadcast eh. Mm. Pangkalahatan. Para, yes. Uh-huh. <laughs> Pangkalahatan. Mm. Babae, lalaki. Sabi ni San Pablo, uh, Gentiles and Jews no more, slave or free. Walang, wala nang, wala nang ganung division. Pero, hindi nangangahulugan, ah, kasi pananaw, modernong pananaw, ah, wala naman palang uh, irrespective of of mm-hmm. your gender ideology or mm-hmm. your uh, kung ano man, uh, katanggap-tanggap sa culture, oh. race, mm-hmm. uh, hindi po ganun. Mm-hmm. Yung pag-welcome ay pangkalahatan, tinatawag lahat. Pero tatandaan natin, sa bandang dulo, meron tayong accountability. Meron tayong responsibility. At tayo ay huhusgahan ayon doon sa ating ginawa. O kaya nga napaka-importante na unawain ito. Sabi mo nga kanina na uh, ipinapa, pinapaliwanag ito sa payak na kapamaraanan kasi naalala ko nung nag-uusap nga si Nicodemo at ang ating Panginoon sa Kristo. Eh. Sabi niya, nangungusap ako sa inyo sa lingwahe ng lupa pero ayaw niyo tanggapin. Paano Apo. pa kung ang lingwaheng gagamitin ko ay tungkol sa langit? Apo. So talagang baka mas lalo tayong hindi natin kayanin <laughs> dahil hindi lang insufficient yung ating mga salita pati yung isip natin insufficient. Eh. Opo. Diba yan yung nangyari kay San Agustin eh, during Opo. ng karon mm. siya ng parang pangitain, di ba? Na sabi nung bata na naguhukay ng butas doon sa pangpang. Sabi niya, eh, bakit ka naguhukay dyan? Sabi niya, kasi gusto kong ilipat yung dagat dito sa hinuhukay mm. ko. Which is, makikita natin, di naman talaga pwede. Opo. Kaya pagdating sa atin, siyempre, nagbabahagi tayo ng ating mga pagninilay, pero yung pagiging absolute, alam natin na yan ay galing sa kapahayagan ng Diyos na ibinibigay sa tao para maibahagi. Pero dito nakita din natin, Brother Angelo, ng mga kapatid, na ang tinutukoy na isda dito, tao. Opo. Mm-hmm. Di ba? Yung katulad ng sinasabi mo nga, na opportunities given by God is always the same. Opo. No? Lahat mm-hmm. naman tayo ay dinaratnan. Sabi nga Brother Angelo na nakikita natin yung movement ng ano eh, ng pagkilos ng gawain ng Diyos eh. Wherein sabi din nung nagtuturo sa amin dun sa enhancement, dati ang seat ng church nga daw ay nasa Europa. Mm-hmm. Pagkatapos ngayon, naglakbay na eh. Kasi alam natin pagdating sa mga mga lugar ng Europa, halimbawa sa bansang Amerika, dahil kumalat na rin itong ano, mga iba-ibang klaseng konsepto, ideology, yung mga simbahan na ano na eh. Mm. Wala nang laman maliban sa mga Pilipino na mm-hmm. pumupuno nga mm-hmm. Opo. daw. Pero nakita natin kung papaano ngayon ay grabe ang ang galaw ng ano ng espiritu ng Panginoon pagdating sa bokasyon, 'di ba? Pagdating sa mga nagmimiting maglingkod sa mga bansa dati na ano katulad Opo. ng East Timor, no, Opo. ng Indonesia, mm. ng ng Thailand, ng Opo. Singapore eh alam natin predominantly ibang mga ano yan, eh, Opo. eh, mm. 'di ba? Ibang religion yan pero sabi nga sa amin sa amin nung yung paring tuturo sa amin na maraming nagpapari ngayon sa East Timor, Opo. sa Indonesia. Mm. So i- ibig Vietnam. sabihin nag aano na eh. Kumbaga nag-shift yung ano. Opo. ano. Mm. Kaya alam natin na ito ay bahagi din ng mga pagtuturo dahil sinabi mo nga na indiscriminate or irrespective lahat ay bibigyan ng pagkakataon para itong paghahari ng Diyos ay dumating sa mga tao para tanggapin. Kung hindi mo man tatanggapin at i-reject mo, eh yun yung magiging difference nitong paghahari ng Diyos sa mga tao. Amen. At uh, meron po itong purpose eh kung bakit ganoon ang uh, sinasabi ng o uh, ginagawa pagdating ho sa paghahari ng Diyos. Ang sabi ho sa ating binasa, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. So, uh, everything in God, in the plan of God, everything happens for a reason. Mm. Mm-hmm. O, yung sabi nyo nga ho, everyone is given equal opportunity. Everyone is really is called, no? tinatawag na maging bahagi ng salita ng Diyos. But at the end ay uh, hindi ho nangangahulugan na you come as you are eh. Mm-hmm. Mali yun eh, na yung you come as you are. Uh, you come and then be changed. Yun ang dapat eh. Mm-hmm. Uh, yung inanyayahan tungkol sa pa, uh, tungkol sa uh, paghahanda o yung malaking piging nang sabi bakit hindi ka nakasuot ng pangkasal. Mm-hmm. So merong uh, meron tayong responsibility although the invitation is indiscriminate ay mahalaga na dapat nating tandaan na pupunta tayo o magiging bahagi tayo pero we must be willing to change and to be like Christ. Mm-hmm. Maging katulad ng Panginoon because there is reality of judgment eh. Itong sinasabi, mm-hmm. may judgment sa bandang dulo, yung katapusan ng daigdig, yung paghuhukom sa wakas ng mga panahon na yung mga anghel daw ay ihihiwalay yung mga makasalanan o yung mga isda na walang kwenta ang ginamit ho dito, walang kwenta eh. Talagang <laughs> talagang matindi. Walang silbi. <laughs> walang silbi, walang kwenta ho. Oh, eh. Tapon na yan. Ah, tapon. No? <laughs> Oh, sabi yun daw yung mga ah, at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. Oh, so, ibig sabihin nun ng walang kwenta, ibig sabihin bakit masasabi mong walang kwenta? o walang silbi, mm. yung isang tao mayroong kakayanan pero mm. wala siyang ginawa. Mm-hmm. Di mo ba? Doon natin masasabi na ah, walang walang silbi o oh. ito ang sinasabi ng salita ng Diyos eh. It, in translation dito, walang kwenta eh. So kung walang kwenta, you were you were you have the capacity, you have the gifts, you have the opportunity, pero wala kang ginawa. Uh, walang uh, walang silbi <laughs> yung mga binigay sa iyo. So kung sasabihin natin ano bang ano bang binigay ng Diyos, meron, may ibinibigay sa atin ng Diyos. Again, we will be held accountable at the end the kingdom of God is not the idea of come as you are. Yes, in a sense, God loves us as who we are because we were created in His image and likeness. But remember, we are tainted by sin and we have to be changed like Christ. You have we have to be one with Christ. At the end, kung hindi tayo magiging katulad ng Panginoong Yeso Kristo, may naghihintay na paghuhukom sa atin. Mm-hmm. Yan, narinig ko na din yung ano eh, yung yung saying nga na come as you are mm-hmm. and become what you believe. Mm-hmm. Ano? At yung sense din ng ano yung uh, yung damit. Opo. Diba kasi nga yung sa uh, kasalan. Opo. Kasi eh, hindi naman hahanapan Opo. kung wala namang ibinigay. Opo. Sabi sabihin may provision. Naalala ko kasi pagdating sa damit, nung magkasal ang tao, gumawa siya ng sarili niyang damit. Pero pinalitan ng Diyos yun. Eh. Opo. Di ba? Kasi yung ginawa niya, yari hmm. sa dahon ng puno ng igos. At yung ginawa naman ng Panginoon ay galing sa balat ng hayop. Opo. Di ba? Na bago nga sila umalis ay dinamitan at uh, yung ibang mga komentaryo sinasabi na yung, yung damit na yon ay galing sa isang hayop na inihandog para i-atone yung sin ng, ng tao. Opo. No, and so, yung uh, naging resulta, itong mga taong nagkasala ay binigyan ng provision ng, ng Diyos para naman sa gayon ay hindi siya lubusang mawalay sa Kanya. Ano po? Kaya yung customer ng mga Hudyo talaga, uh, yun, meron silang daily offerings, weekly offerings, monthly offerings, yearly offerings, na nag-aatone sila for their sins eh. Mm. Pero eventually, ang handog na ginagawa ng tao din, eh, hindi na kinalugdan ng Diyos eh. Kaya noong kailangan-kailangan na the right time ay ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Mm. Para muli ay igawa ng damit yung tao. Di ba? At anong damit yon Sabi nga ng Biblia, mga kapatid, ay eh, put on Christ. Mm-hmm. No, yung yung grasya ng Diyos at kahit sa Ebanghelyo ni San Juan sinasabi nga na yung law sabi niya it came through Moses but grace and truth came in the person of Jesus Christ. So siya ngayon yung ating kasuotan, siya yung Amen. ating kapag hindi mo siya tinanggap, hindi ka makakapasok doon eh. Amen. Di ba si Kristo yung yung pinakadaan natin, yung kanyang righteousness, yung kanyang kabanalan, yung kanyang buhay nating tinanggap ito yung nagpapabanal sa tao eh. Amen. Hindi yung ano, hindi yung self-righteousness, mm. hindi yung righteousness of the Pharisees and scribes, but it is the righteousness of Christ. Amen. Diba yan ang provision ng Diyos? Kaya hahanapin sa iyo yan eh. Amen. No, kung talagang tinanggap mo si Jesus, dapat makita si Jesus sa iyo, yung Amen. yung yung change ano. Otherwise, kapag yung opportunity na yon ay ni-reject mo, hindi ka mapapabilang talaga. Pagdating ng pilian, pagdating ng uh, huling araw, sabi nga po dito, hindi ka mapapabilang dun sa ah. mga ha, isasama dun sa sa ano sa mga pipiliin. Eh baka yun, sabi mo nga Brother Angel, baka mapasama ka pa dun sa walang kwenta. At madalas alam natin yung term na ginagamit yung gnashing of teeth. Opo. Katulad din mm. niya doon sa parable of the talents, di ba? Yung binigyan ng 10,000, 5,000. Tapos yung walang ginawa, yung sabi mo <laughs> walang ginawa, mm-hmm. eh yung kanya kinuha, binigay doon sa mas malaki yung ibinigay. Tapos tinapon siya, tinali yung kamay, pa tinapon, di ba? Sabi doon, mangangalit ang yung ipin. Bagay na ginawa din yan doon sa lalaking hindi nakadamit pang kasal. Sabi, itapon yan doon sa dilim, sa mm-hmm. labas. Mm-hmm So kaya yung yung sinasabi mo nga at ito naman ay ayon din dito sa binasa natin na in reality meron talagang dadating ng panahon eh. Amen. eh. Kasi ibinigay na eh, ibinigay na. So pinagkaloob na. So nasa sa atin na lang po mga minamahal na kapatid kung tatanggapin ba natin itong alok, yung biyaya po ng Diyos na kung saan ay magdadala sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan o patuloy tayong magiging bingi at bulag. Kasi sabi ng Biblia yan eh, bakit nangungusap kayo sa talinhaga? Kasi tumingin man sila ng tumingin. Hindi hmm. man sila makakita, makinig sila makinig, hindi sila makakarinig. So, uh, hilingin natin no, sa Panginoon, Brother Angelo, dahil kulang ang kapasidad ng salita at kaunawaan ng tao So ang grasya ng Diyos talagang kailangan ng tao para maunawaan itong mga sinasabi ng mga talinhaga. Amen. Sa tuwing nababanggit po Brother Dennis, mga kapatid, yung magangalit yung ngipin, naalala ko yung mm-hmm. isang prayer partner. Sabi niya, Brad, paano yung mga ano? Nagtanong siya sa preacher, paano yung mga walang ngipin? <laughs> Sabi nung preacher, hayaan mo na sis, God will provide. <laughs> Ah, pero, <laughs> anyway, yung... Pin, pinroblema pa yun. pero, pero yung binanggit po ninyo, uh, Brother Dennis, napakaganda po. Sapagkat hindi naman tayo paghahanapan ng Panginoon. Mm. Maliban na wala siyang uh, <laughs> pinagkaloob sa atin. Mm. Bakit niya tayo paghahanapan? Sapagkat may pinagkaloob siya sa atin. Mm. At uh, ganyan ho yung sabi this is uh, one of the signs na sa sa parusiya yung pagbabalik ng Panginoon na uh, the gospel, the good news will be proclaimed to all. mm Sa lahat, aabutin ang lahat. Nang sa gayon, pagharap sa Panginoon, walang makapagsasabi na, hindi ka namin kilala eh. mm Hindi kami dinatnan ng mga salita mo. Uh, sino ka ba? Kundi lahat maabot. Sabi niyo ako kanina, depende na lang kung ire-reject mo o mm-hmm. tatanggapin mo si Kristo sa iyong buhay. And this is one of the sure signs the of of the second coming of Jesus that everyone will be reached by the good news maaabot ng salita ng Diyos, mapapakinggan ang mabuting balita at nakikita po natin 'yan sa social media. Mm-hmm. Ah, hmm. di ba? Sa social media kahit saang panig ka ng daigdig siguro siguro kahit nasa North Pole ka or South Pole ka, hmm uh, maaabot ka ng salita ng Diyos wala mang direktang Amen uh, missionary doon at sabi niyo nga po kanina yung shift ng ng evangelization. Dati ang mga missionary ay mostly European, uh-huh. no? yung yung uh, uh, Caucasian centered doon sa uh, Eurocentric. Pero ngayon nagbabago na. Mm. Yung yung mga mga missionary na ngayon nagmumula sa Africa. Yes. Nagmumula mm. nga sa Southeast Asia. Mm-hmm. So nagba- nakikita natin na ang lahat ay naaabot na ng salita ng Diyos at nakikita natin na ito yung mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon. Muli, bakit pangkalahatan nang sa gayon ay walang makapagsasabi na sa pagbabalik ng Panginoon, hindi ka namin kilala. Mm-hmm. Kundi masasabi ng Panginoon, dumating ako sa iyo, tinanggap mo ako, may gantimpala ka. Hindi mo ako tinanggap, hindi ka namuhay ayon sa aking salita, sa iyong napakinggan. Ito ho, maliwanag ang sinasabi, ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon, do'y magnanang, mananangi sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Kaya babalik tayo sa tanong, paano yung mga walang ngipin, hindi na ho <laughs> God will provide yun. Oh, gilagit gilagid ang, <laughs> Gila. ang andun. Mga ngalit. At saka ano eh, ang, ang maganda kasi sa ano sa Biblia ng mga kapatid na Angelo Opo. is ang ang mga sagot nandiyan din eh. Opo. Di ba katulad ng sabi mo nga na tinanong nga ng Panginoon ng mga alagad ng Panginoon, sabi bakit sa mga ano nang nangungusap kayong talinghaga tapos sa amin pinapaliwanag ninyo. Opo. So sabi nga ng Panginoon, sabi niya, the mysteries of the kingdom has been revealed to you but not mm. to them. Eh. No? Bakit? Uh, ano ba yan? Eh, sabi mo kanina, indiscriminate. Eh. Apo. Kasi pag yung tao talaga walang ano eh, walang interest eh. Mm-hmm. Diba ako nakikita ko minsan nakakagulat Dada Angelo ng mga kapatid na minsan mayroong mga blatant pa nga na mga confession at saka mga ano. Mm. Bakit bakit hindi ko kailangan 'yan? No, po. Anong anong gagawin 'yan sa atin? Mm. No, although makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos kumikilos talaga doon sa mga tao. Minsan si Paul nga, 'di ba? Very reluctant siya eh. Opo. Eh hindi siya naniniwala sa Kristiyanismo pero nung datnan siya ng Panginoon, mm. talagang nagano siya 180 degrees turn, no? Opo. At eh, yung katulad yan, halimbawa mga sagot dito, alala natin ang tawagin ng Panginoon yung mga mangingisda. Eh. Mm-hmm. You know, yung mga mangingisda din talaga yun. Tapos ang, ang sabi ng Panginoon, eh mula ngayon, hindi na isda, tao na. Mm. ang Kaya maki, makita natin, itong mga lambat na ito, pwede ito mga lingkod ng Diyos to eh, na inihagis kung saan-saan. <laughs> Isang malaking lambat talaga uh, na kung saan daladala ang salita ng Diyos para ipahatid ang, ang mensahe po ng Panginoon. Di ba? Kung saan-saan umabot itong lambat na ito. At uh, yun, nakahuli ng, ng marami at uh, yung reality nga na hindi naman lahat talaga tumanggap. Kasi sa Biblia <clears throat> din, makikita natin during the time, yung persecution sa mga disciples, di ba? Eh, talagang, kaya nga maraming mga naging martyrs. It is because hindi lang talaga ano eh. Sabi nga ng Panginoon, sabi niya, has been faced with hostility, hmm. the kingdom of God eh. Talagang eh, rampant yung ano, eh. lalo na sa panahon natin ngayon, mm. 'di ba? Mm. Nakikita natin talaga yung mga ano, yung very evident yung ano, yung yung rejection ng ng gospel. Pero ganun pa man, ang Panginoon eh, nagpapatuloy pa rin eh. Amen. Ano at uh, parang ano din 'yan eh, kapag hindi ka tinanggap, pupunta ka doon sa ibang lugar, no? Opo. At eh, nakita naman nga natin na ang Pilipinas nga during the time ng Christianity na nag-arrive dito through mga Spaniards, iba. Eh parang naungusan na tayo ng ibang mga ano eh, hmm. pagdating sa bokasyon, no? pagdating sa pagpapari. So ibig sabihin, umano na, dumaan na. Opo. Di ba? E, unang-una eh, naglakbay mula doon sa Israel, dumaan na eh. Opo. Tapos naglakbay na kung saan-saan. At actually meron ako nabasa din Brother Angelo dun sa Romans 11 eh. Mm yung sabi doon, all Israel will be saved. Opo. Mm, ano, all Opo. Israel will be saved. Kasi nga daw, ang calling daw nila is through election. Opo. Ibig sabihin, may pangako. Kaya sila, bagamat hindi sila tumupad, pero yung nangako sa kanila, tapat eh. Diba? So, until the fullness of the Gentiles, sabi doon, kapag yung bilang daw ng Hentil, eh, inabot na, eh, yung pagmamatigas ng puso ng mga Israelita, tatanggalin eh. Mm. So makikita natin talaga ito, kamay, kamay talaga ito ng Diyos. Eh. Amen. Kilos talaga ito ng Diyos. At kapag dumating yung punto na yon, nako, eh may bilang pala yan. Apo. Baka mamaya patumpik-tumpik ka pa, patambay-tambay ka pa. <laughs> 'Di ba? Kaya yung opportunity talaga is ano, na uh, very important para po lalong higit sa mga tao sapagkat inalok ka na eh. Amen. Ibinigay Apo. na sa iyo eh. Kailan, kailan ka patutugon? Amen. No? Kailan mo pa ito tatanggapin? At bilang Kristiyano naman, eh, sabi din ng, ng Biblia, huwag kayong maging complacent, no. 'di ba? Kasi nga yung mga original nga ng mga sanga uh, dahil sa katigasan ano, eh para masiphayo sila, eh pinakita ng Diyos sa kanila, ayaw nyo, bigay ko sa iba. Mm-hmm. O ngayon sila ngayon, bakit binigay sa iba? Eh binibigay sa inyo, ayaw nyo tanggapin. Mm-hmm. Di sa iba namin bibigay. Pero ganun pa man, ito'y isang napakagandang ano eh. Kumbaga sa <laughs> isang istorya, Brother Angelo, iba talaga ang Panginoon gumawa ng script at saka istorya. Pero makikita natin itong kagandahan nito sapagkat ang Diyos mismo ang nagplano nito. Eh. Amen. Yung binanggit po ninyo, Brother Dennis, na all Israel will be saved. And that is also one of the signs of, of the second coming, mm. yung conversion of the Jews. Ah, yeah. Yung, mm. yung uh, pag yung mga Hudyo ay kikilala sa Panginoon. Mm-hmm. At yan ang sinasabi dito sa verses 51 to 52 eh, yung mm-hmm. old and new. Mm-hmm. Uh, hindi naman inabrogate ng Diyos yung kanyang pangako mm-hmm. sa bayang Israel. Hindi niya nilimot, hindi niya uh, pinawalang bisa yung <laughs> yung Uh, kundi may continuation, although of course may discontinuity, mm-hmm. yung mm. bagong interpretation of the law, the new understanding, mm-hmm. but it is the same law. Mm-hmm. Uh, it's the same law, same but essence, a new, so. same, uh, same essence, but a new understanding, mm. understanding mm-hmm. in Christ pero hindi nangangahulugan na pinawalang bisa yon mm. o uh, sinabi ng Diyos ay uh, ay mali pala nagkamali ako <laughs> namali ako ng pinili iba na hindi oh. oo pero yung sabi niyo nga po ay hindi, uh, binibigay sa kanila uh, pero tinanggi nila, tinanggihan nila, binigay sa iba. Pero iaalok pa rin naman eh. Aalok pa rin naman sa kanila at patuloy pa rin namang inaalok sa kanila. Ito yung sinasabi ho dito sa sa second part ng ating pagbasa, yung mm. para mm. daw hong iskriba na puno ng sambahayan na yung yung bago at luma, you eh, oh, know, kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kaniyang taguan. So, Ah, uh, may mga katuruan po kasi na napapanood ko sa internet mm-hmm. na yung yung pananaw nila doon sa Old Testament ay they portray God as as an evil god eh. Parang ganoon ang <laughs> ang kanilang uh, at ma- ibang iba yung kanilang interpretasyon ng John chapter 10 verse 10. Mm-hmm. Uh, ah, they consider na yung magnanakaw ay yung god of the Old Testament. Ganoon mm-hmm. ang kanilang interpretasyon. So, nakakagulat kung hindi tayo uh, knowledgeable pagdating sa ating pananampalataya, maaari tayong maligaw. Ito malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yung bago at luma, it represents yung, yung tayo ngayon na mga hintil at yung luma, yung uh, kaya Old Testament, yung uh, ah, tipan ng Diyos sa kanyang bayan, sa talagang kanyang pinili, ay hindi naman ho napapawalang bisa. Gayun pa rin, na sa bandang huli ay uh, pagsasamahin, naroon pa rin magiging isa sa ating Panginoong Heso Kristo. So, magandang ano nga yun, eh, no? itong sinasabi katulad ng puno ng sambahayan eh, no? Opo. na naglalabas ng bago. Kasi yung pagtuturo yan. Eh. Kahit ng ating Panginoong Iso Kristo, di ba, may mga paratang sa kanya. Napo. Sabi, naparito ka ba para ano, uh, sirain? O Napo. sabi niya. Sabi niya, hindi. Sabi niya, naparito ko upang tuparin. Eh. Napo. At, at kahit na yung pagpapakita ni Moises at saka ni Elias, di ba, ay sinasabi ay patungkol ito sa kabuuan ng, ng ating Panginoong Iso Kristo. Hmm. Alam natin, ang, ang Biblia ay eh, ano yan eh, Kumbaga, hindi lang basta dumating yan eh. Opo. Dumating yan sa maraming mga, sabihin na natin, mga kamanghamanghang mm. bagay. Kasi nga, eh, bagamat may mga nagsasabi nga na, hindi, marami pang mga ano, mga mga kasulatan na hindi tinanggap diyan. Meron namang iba, binawasan naman, hindi mm. naman tinatanggap. Pero sa atin, bilang mga katoliko, eh, sa atin, mayroong 78 aklat yan. Hmm. Di ba na sabi nga ay sinulat ng iba't ibang manunulat sa iba-ibang panahon. Hmm. Ano? Pero, isa lang ang lumika. Apo. Iyon ang pagkilala sa pananampalataya sa salita mm-hmm. ng Diyos. At sinulat yan, sabi ng Korinto, hindi sa pamamagitan ng tinta, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. So talagang sa lahat ng mga aklat na mababasa mo, <laughs> ito lang talaga ang ibang-iba kayo sa iba. At ang sabi pa diyan, ng ating Panginoon So Kristo dun sa mga dalubhasa, sabi niya, eh, you diligently study the scriptures thinking that by them you will have eternal life. Sabi niya, these are the things that testify about me. Mm-hmm. So ibig sabihin from Genesis to Revelation, merong ipinapakilalang isang tao lang. Opo. Saan, mm-hmm. saan ka nakakita ng ganong aklat? Napo. <laughs> Napakaraming manonulat, iba't ibang panahon, pero ang ipinapakilala ay isang tao lang. So kaya doon makikita natin na ang Panginoong Kristo mulat mula pa, ipinapakilala na ng Biblia. Mapalumang tipan man, bagong tipan man. At kahit na yung mga tao nakikinig sa kanya, sabi, ano ito? Bagong aral. Napo. Ano? At sa pagtuturo ng Panginoon, sabi mo, hindi niya man niya isinasa alang-alang itong mga kasulatan na tinanggap ng bayan ng Israel mulat mula pa na ito ay galing sa Diyos at sa tanong nga na minsan sinabi na rin ni San Pablo eh kung bakit eh. Sabi niya, the law is ano, spiritual. Mm. I am carnal. Sabi sabi hindi talaga siya pwedeng Apo. pagsamahin eh. mm. eh. Pero sabi niya, walang problema sa ano, sa kasulatan. Mm. Ang problema nandoon sa taong walang ngipin. <laughs> Ayun yung tao talaga ang problema diyan eh. Kaya maliban na lang yung grasya ng Diyos